la brasila lingvo. Lingvoi estas fortai elementoi en la maniero kiel homoi ligigas al sia patrolando. Alivorte, sento pri nazietzo cae aparteno al iu lando, forte ligigas alla denasca lingvo. La conata portugala poeto Fernando Pessoa scribis Mia patruio estas la portugala lingvo. Tamen, malgrau tiui fortei sentoi, lingvoi changigas, evoluas, modifigas, cae transpasas de unu mondo parto al alia. Iom post iom ili ec spertas drastain aliformigioin. La portugala linguisto Fernando Venancio jus publicigis in Brasilo curiosan libron Tiel nascigis lingvo. Li argumentas che la portugala lingvo lau facae studoi cae historiei registrajoi nascigis en territorio quiu estas nura parto de la nona portugaluio en la regno de Galeguio fondita en la quina iarcento post Cristo. Gi estis parto ancao de la nuna Hispanujo. La galega lingvo trapasis longan tempon de malgravigio, considerata kiel camparana cae margena. En Portugaluio gi tamen farigis tut landa portugala lingvo fiere cultivata cae amata de la popolo vasta alt nivela literaturo gin ricigis cae fortigis. Portugalae conquerantoi transportis gin dum iarcentoi en sia in colonioin cae gifarigis vaste parolata en Africo, Asio cae Americo fare de multae milionoi da homoi. Laula passado de iarcentoi, la Portugala lingvo en Brasilo, pli cae pli alprenis siain proprain traitoin. Malgrau nazietzai sentoi, citio estas neevitebla fenomeno. Iom post iom creigas Brasila varianto de la lingvo, quiu signifas ion pli fortan ol simpla afero de pronunzo. Venancio assertas che ne eblas haltigi tion laugradan differenzigion inter la Portugala cae la Brasila lingvoi. Pos quelcae ardecoi li assertas, ili estos du malsamae lingvoi, same ciel la Portugala iam malsamigis disde la Galega. Tiu differenzigio ocasas principe pro la tiel nomata spontana usado de la lingvo fare de la popolo kiu ne atentas la crelu clerulan usadon. Io simila ocasis a la lingvo de romianoi en Europo. Curiose che ancal en Portugaluion invadas Brasilai vortoi. Citiu fenomeno recte interesas parolantoen de la internazia lingvo Esperanto. Ciam Zamenhof zamen hof gin la dangero de modificio de gia usado fare de malsamai popoloi minacis la ideon pri stabila transnazia lingvo. Si a tempe, oni multe discutis pri la eblezzo che esperanto ne eviteble dis dialectigios. Tio tamen ne ocasis cae ne montrigas factoi ciui indicas tian dangeron. La mondo multe changigas relate la internazian comunicadon. La esperantista comunumo montrigas unuetsa cae zorgema relate la conservadon de la fundamentoi de sia lingvo. Oni clare distingas la normalan evoluadon de la lingvo de la perdo de e traitoi kiui consistigas gin. Esperanto plu vivas vivanta, cae ciam pli ricia, cae cultur plena lingvo.